Хто це? А той тим часом продовжує. Якби зустрів тебе на вулиці, то, мабуть, також не пізнав би. То прочитав у газеті знайоме прізвище та й подумав, а чи не той це була Калабан, з яким хоч і недовго разом воювали? Придивився до фото точно, схожий на писаря нашого полку. А тепер уже й не сумніваюся, це ти, рудись задоволено сміється він. Здається, ви щось плутаєте. Не був я писарем. Ну, може, і не писарем, а кимось іншим у штабі. Це ж тебе, пригадуєш, ем, пригнали до нас на висоту там, у Прикарпатті, де ми ледве живими залишилися. Маловато, правда, ми в одній роті пробули, бо ти тоді ж з ешелону кудись шкурнув. Тепер уже Калабан упізнав ходорлявого довгоносого солдата, який тоді на висоті підскочив до кулеметника і лаючись, приказував тільки вмієш писати в грамоті, а кулемети не знаєш. А потім у вагоні вони лежали поряд. Як же його прізвище? Якесь незвичне, рідкісне. Ага, дедуряка. Калабан відганяв від себе всі спогади, все життя боявся, що хтось прийде і нагадає. І ось тепер, через два десятиріччя, коли здавалося, вже все забуто, а там з'являється цей непроханий відвідувач. Ніч курнув я тоді, і відстав від ешелону на станції. Ми всі теж так думали, якось аж весело підхоплює дидуляка. Але коли приїхали на місце, то лейтенант Чикобава, пам'ятаєш його, оголосив. Так, мовляв, і так. Єфрейтор Калабан дезертирував. Ми, до речі, з Чикодавою донині листуємося. Він підсухав мій живе. Я як відстав, поспішає пояснити і покінчити з неприємною темою калабан, то потім в іншу частину потрапив, написав тоді в полк, але відповіді не одержав, лист, мабуть, загубився. Чи вас кудись перекинули і адресу поміняли? А ти де тепер працюєш? питає, вирішивши перейти з одноповчанином на ти і заодно змінити неприємну тему розмови. Довгоносий, однак, залишає останні запитання без відповіді, веде своєї. Як тільки побачив тебе на фото в газеті, то відразу й вирішив написати Чикобаю листа. Мовляв, здається, знайшовся ще один наш однополчанин, великим начальником у Клепарівську працює. Той самий, що тоді від ешелону відстав, Калабан. І що? Написав, ким працює? вихоплюється в Калабана. Ні, того не писав. Я ж не був певний, що ти той самий. А вчора одержав відповідь від нашого лейтенанта пише той калабан, де це Якби він потрапив у якусь іншу частину, то нас обов'язково сповістили б. І якби тоді його затримали та судили, то також повідомили б. А коли ніяких відомостей не надійшло, значить, просто зник і десь переховувався. Дурниці, видушує з себе калабан. І ще Чикобава написав. Ти, Антоне, мене Антоном звати не забув. Ти пише, Антоне, обов'язково заяви куди слід, щоб товариші перевірили, якщо підтвердиться. Ти заявив? питає Калабан, відчуваючи, як тремтить голос. Ні. Спочатку вирішив сам пересвідчитися. Ти навіщо? Що було травою просло? На війні, як на війні. Тільки неприємності людині зробити? Ну, судити тебе тепер, звичайно, вже не будуть. Скільки часу минуло. А з роботи та з партії, ясна річ, полетиш. Кому воно потрібно? Як не як фронтовий товариш, правда ж? Калабан трохи опановує себе намагаючись триматися якомога спокійніше, каже. Ні, Антоне, не дезертирував, я не тікав. Справді відстав, і комендант на тій станції посадив мене в інший ешелон. Просив я, щоб повідомили в наш полк, але вони, мабуть, замоталися і забули. Звичайно, все це можна перевірити і встановити. Правда, якщо ту частину розформували і документи не збереглися, тоді важко буде. Крім того, поки йтиме перевірка, тінь на мене все одно впаде, а в моєму становищі це е, ти ж е, сам розумієш, Калабан уже перейшов на зовсім дружній довірчий тон. Це мені цілком ясно, зовсім розвеселившись, посміхається дедуряка. Але Тантоне так і не сказав.